อนุตตรังอภิสัมโพธิสัมพุชิตตวะตถาคตโตปัทมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมทิเอวะปะวัตเตนโตโลเกอปติวันติยัง ยะทัคขาตาอุโอันตาปฏิปติชมัตชิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังยานทันสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตานัง นาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปปวัตตัณนังเวยาการณปาเทนะสังคีตันตัมภะนามะเส เอวเมสุตัง เอ กังสมยัง ภะคะวา ยังวิหารติสิปัตเนมิกาทาเยตาระโกปะกวาปัญจวัคิเยมิคุอามันเดสิกเวเมปิกเวอันตาปาปชิเตนันเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโกหิโนกา นิโกอนาริโยอนาตสันติโตโย จายังอาตกิรมาธานุโยโกตุโกอนาริโยอนาตสันติโตเอเตเตปิกเว อุโปอันเตอนุปธรมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุทาจากุกรณียา รณีอุปสมายาปิญญายสัมปุตายนิพานายสังวาตติกตมาจะสาปิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุตาจักุกรณีญาณกรณีอุปสมายาปิญญายสัมปุตายนิพานายสังวา ติอายเมวะอริโยอาทันกิโกมาโคสายยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมา สติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญายสัมโพธายนิพานายสังวาตติทางโคปนาภิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกข มนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิเวปโยโคทุโคยามปิจังนรปฏิตามปิทุกขังสังขีเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาป นนภวิกานันทิรากสหคตาตาตระตาตราปินันทินิสัยยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโค ภิกเวทุคนิโรัวอริยสัจังโยตัสสะเยวตันหายาเสสวิราคนิโรัวจาโกปฏิเนสโกโมติอนาลโยอิทังโกปนาภิกเวทุคนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาจังกิโกมาโกสัยทิ ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจนติเมปิขเวโกเตอนันโนสุเตสุธรรมเน ทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิเวชา อุทปาทิอานุโกอุทปาทิตังโคปนิตังโกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิตเวปุเตอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุ ชาอุทปาทิอาโดยโพอุทปาทิตานโกปณิทานโรขังอริยสัจจังปริญญาตันทิเมพิขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทานโกกัสมุทัยโยอริยสัจจัง ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเม สุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปฏิทังทัวกัสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมติขเว ามเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังโัวกสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปา ทิเวชา อุทปาทิอาโลโทอุทปาทิธรรมทุนกนิโรโทอริยสัจจันติเมติกเวบุเตอนันโนสุเตสุธรรมเม สุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโทอุทปา ติตังโคานิทังทวนกนิโรโทตริยสัจจังสัจิกาตาปันติเมปิกเวปุเตอนันโนสุเตสุธรรมเม สุจักขุนอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคานิตังทวนกนิโรโทตริยสัจจังสัจิกาตันติเมปิก เวปุเทอนันุสุเตสุธรรมเม สุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทานตัวกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมติกเวปุเตอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปณิทังทวนกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมปิกเวปุเตหันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโก นิทังตัวตนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังคาวิตันติเมปีเขเวโบเทอนันโนสุเตสุตามเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปา ิยาวกีวันจเมพิขเวอิเมสุจตัวสุอริยสจเจสุเอวันติปริวาตังทวาทสาการังยถาภูตังยาตทาสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหัมพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสสมณพรามณียาปชายสเทวมนุสายา นุตรังสัมมาสัมพุธิงอภิสัมพุทโธปาจัญญาสิงยัตจะโคเมพีขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณทาสนังสุวิสุตังอโหสิอัตาหังตีขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกส นิยาปชายสเทวมโนสายาโนตรังสัมมาสัมพุทิาพิสัมพุทโธปัจจัญญ สิญญาณันจะปนเมธาสนังอุตปาติอโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธาติปุนาปวติธรรมวจะปะกวาทาตมนาปัญจวัคียาติกุภะคะวตัวปาสิตังอภินันทุนอิมาสมินจะปนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายสัมปตัวโกตัญญาสวิราชัง วีตมลังธรรมจากขุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจัปกวตาธรรมจากเกภูมาเทวาสัตมโนสาเวสุงเอตัมภควตาปารา สิยังอิสิปตเนมิคาทาเยอนุตารังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยานสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนจิวาโล วานังสาตังสุตวายามาเทวาสาตมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสาตังสุตวาสุสิตาเทวาสาตมนุสาเวสุงสุสิตานา ตินางเทวานังสัตธังสุตวะปรณิมมิสวะสวัตติเทวาสัตธมนุสาเวสุงปรณิมมิสวะสวัตตินางเทวานังสัตธังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตธมนุสาเวสุงเตตังปะกวะตาภา ยันติสิปตะเนวิกตาเยอนตารังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกณจิวะโลกาสมินติอิติหเตนะะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระ สัสสหาสีโลกตาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกามเมวเทวานังเทวานุภาวัง สิอัญญาสิวัตโกนโกนทานโยอัญญาสิวัตโกนโกนทานโยปีทิตังอายสมโตโกนทานญาสัญญาโกนทานโยตเว